Bo, bat da, egisa guzti, zori. Uh, ikasleak, ikaslean zenbaki, efa, numrea eh, ez baita kopua, ez baita bitan zatitzen, uh, hori uh, egitea ez du, efa, ez du sentzurik. Hau duan, astapenean, sobrea ikusten zilen gauz batzu kendu dituzte, baina uh, gero eta gehiago, kentzen dituzte uh, postuak eh, aurren entzinean diren postuak. Eta gero talarriago bilakatzen da, biztan da postuak kendu, zebe klaseetan uh, emendatzen dila. Eta ikasle gehiago badzila klaseetan.